Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin qadağan edib təkindirdiyi haramlardan biri də insanın öz paltarını, qeydiyi şalvarını topuqdan aşağı düşürməsidir. İnsanın öz paltarını topuqdan aşağı qeyməsi, yerlə sürməsidir. Bizim şəriətimizdə isbab, isbaban deyirlər ki, top, ə, e, şalvar topuqdan aşağı düşsün. Bu bizim şəriətdə qadağandır. Muhammed s.ə.v haram edib bunu qadağa olunub bizim şəriətdə. Və Əleyhissalatu vesselamın qadağa elədiyi şeylərdəndir. Və deyir, bizim zamanımızda insanlardan çoxu bunu edir. Bu zamanda, bizim yaşadığımız zamanda demək olar ki, müsəlmanların da əksəriyyəti topuqdan aşağı geyinir. Və onlar bəziləri hətta bildikləri halda ki, bu böyük bir haramdır və qiyamət gündə ona görə böyük bir əzab olacaq. Çünki topuqdan aşağı geymə haqqında Aleyhisselatü Vesselamdan böyük bir hədə gəlib, təhdid gəlib, şiddətli əzab gəlib. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən cərrə thawbəhu xuyələə ləm yanzurulləhi iləyh. Kim paltarının ətəyini təkəbbürlüklə sürüyərsə, qiyamət günü Allah ona baxmaz. Allah subhantalanın rəhmətindən uzaq olar. O şəxs ki, öz topuğundan aşağı şalvarın, paltarın düşürdəcək, Allah subhanət ona baxmayacaq. Təkəbbür edəndir. Sonra isə səhih hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mə əsfələ min kəbeyni min, minəl izəri fəhvə finnər. Paltardan, topuqdan aşağı düşən cəhənnəm odunda yanacaqdır. Otdadır. Paltarın ki, topuğundan düşüb aşağı, aşağı düşdüyü yer, həmin o ayaqlar cəhənnəm odunda yanacaq. Hər insan öz paltarın, şalvarın aşağı salırsan. Və bəzi insanlar elə bilməsin ki, insanlar hansısa bu məzhəbdədir ki, onlar paltarlarını qısaldırlar, qısa paltarlar, şalvarlar geyinirlər və hansısa adlarla adlandırırlar ki, bu həmin məzhəbə aiddir. Amma insanlar gələ bilsin ki, bu Muhammed s.ə.v-in dediyidir. Allahın əmridir. Kişinin paltarı topuqdan yuxarı olmaq topuqdan yuxarı. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediklərin, danışdıqların heç vaxt boşdan danışmayın. Dediyi vəhiyyidir. Allah subhanət aladandır, haqdır. Allah subhanət ala Quran-ı kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin danışdıqlarının vəh olduğunu bildirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm haqqında buyuranda deyir ki, o mə yəntiqu anil həvə O istədiyini boşdan danışan deyil. Kefi istəyəndə özü istəyəni danışan deyildir. İn huwa illə vahyun yuha. Onun danışdıqları yalnız ona endirilmiş olan bir vəhidir. Allahdan olan bir vəhidir. Və bax şuna bu hədisləri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, balaq topuqdan aşağı düşməməlidir. Balaq qısa olmalıdır. Amma baxışdan insanlar titrət dəyişdir. Qadınlara əmr olunub ki, qadınlar topuqdan aşağı uzatsınlar. Kişilər qısaltdırlar. Amma fitrət dəyişilib. Qadınlar qaldırır yuxarı, kişilər uzadır aşağı. Qadına baxan yoxdur, ona söz deyən yoxdur. Və görürsən, sənə isteyəcə edirlər. Fitrət dəyişib, insanın nəfsi dəyişilib. Qadına qaldır, bunun problemi deyir qadındır da. Qızın deyir, ayağı görkən. Amma şəriət bunu deməyir, baxın. Qadına hicab əmr edir, örtünməyə əmr edir başqa baxışlardan, yad nəzərlərdən, geyni səaləti üçün, yoldaşı üçün, evində kişi topuqdan yuxarı geyinməli. Qadında uzun olmalı ki, qısalmaq qadın qaldırsın, qaldırsın, hansı həddə qədər? Və hədd də yoxdur. Çünki insanın fitrəti dəyişib. Başqa hədisdə isə Rasulullah s.ə.v-dən varid olmuş. Səhih hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir ki, Tələtətun Lə yükəllimuhumullah yevməl qiyam. Qiyamət günü deyir, üç sinif, üç qrup insan olacaq ki, Allah subhantala onları danışdırmaz. Və lə yanzuru iləyhim, onlara baxmaz. Və lə yüzəkkihim, onları günahlardan təmizləməz. Və ləhum əzəbun əlim. Və onlara da ağrıdıcı əzab var. Bax, şuna ağrıdıcı əzab deyir, ha. Necə Allah Subhanahu baxmayacaq ona. Danışdırmayacaq onları. Günahlarını təmizləməyəcək. Və ağrıdıcı əzab. Əzab demir. Ağrıdan əzab var. Burada Muhammed s.ə.v dediyidirsə, əgər bir insana bir sadiq, yalan danışmayan bir insan bir xəbəri verirsə, bir işin dəhşətli olduğunu, hər hansı bir hadisənin böyük olduğunu deyirsə, inanırsan. Çünki yalan danışmayandır. Muhammed s.ə.v ağrıdıcı əzab deyir. Allahın danışdırmayacağını deyir. Bunlar haqdır. Və deyir ki, وَذَكَرَ مِنْهُمْ الْمُسْبِلَ Bu üç sinif, üç qrup insanın içindən paltarını topuqdan aşağı geyinəni də xatırladı. Dedi ki, kim paltarını topuqdan aşağı geyinərsə, Allah subhanətələ onu danışdırmaz, ona baxmaz, onu günahlardan təmizləməz Və qiyamət günü ona ağrıdıcı əzab var. Bunu nə mən demirəm, nə başqası demir, nə hansısa məzhəb alimi demir. Yəni deyirəm, bu Muhammed s.ə.v-in bizə fərz etdiyidir, bizə dediyidir. Bu şəriətimizdir, dinimizdir. Hansı alim 3 əsr bundan qabaq olur, 4 əsr bundan qabaq olur. Yəni şəriəti onun adı ilə bağlamaq, kiminsə adı ilə bağlamaq, bu düzgün deyil. Şəriəti Muhammed s.ə.v gətirir. Çünki biz şəxslərə tabi deyil ki, hansı alim desin, onu oturdusun. Əgər dəlillə deyirsə, ona tabiəsən. Dəlillə, Muhammed s.ə.və Allahın kitabına ilk öncə, sonra sünnətə, sonra sələflərə. Bizim ən, ən səhih kitablarda, Buxarıda, Müslümdə gəlir bu şeylər. Buxarı Müslümdə, səhihlərdə. İkinci, üçüncü əhdir. Hansı ki, sən kiminsə adı ilə bağlıysansa, üç əhdir bundan qabaq olub həmdən. Sonra isə başqa bir hədisdə isə Rasulullah s.ə.v deyir ki, İyyəkə Və itbəl izər. Deyir ki, paltarı topuqdan aşağı geyinməkdən çəkin. Nəsiyyət elədiyi adama deyir ki, paltarı topuqdan aşağı geyməkdən çəkin. Çünki bu təkəbürüşdəndir. Çünki bu təkəbürüşdəndir. Və Allah da təkəbbürlü olanı, təkəbbürlüyü sevməz. Sonra isə Buxar, Buxar və Müslümün rəvat elədiyi hədisdə Əbu Hürr radiyallahu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Bir kişi paltarını topuqdan aşağı salaraq təkəbbürlü təkəbbürlü başını dik tutaraq insanların içərisinə çıxır. Allah subhanət hala onu etdiyi bu bir günaha görə yerin dibinə batırır. Və o da qiyamət gününə qədər həmin yerdə silkələnə-silkələnə qalacaq. Qiyamətdə sən başı daşlara dəyə-dəyə qalacaq. Təkəbürlü eləyir. Paltarını topuqdan aşağı geyinir, başını dik tutur, insanlar arasında təkəbürü təkəbürü edir. Bax, şuna həqiqətən insanı təkəbürü yapar. Qısa geyinəndə insan nə təkəbürü eləmir, nə bir şey. Amma təkəbürü eləyənlər kimdir? Həmişə uzun paltar geyinənlər. Əhqabının üstünə düşsün, altına düşsün, yerə dəyişsin, sürünsün. Bunlar hamısı təkəbürü gətirir. Əbu Hurey radiyallahu anh deyir ki, Bir kişi paltarını topuqdan aşağı uzadaraq namaz qılır. Namazını qılıb qurtardıqdan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm o kişiyə üzünü tutaraq deyir ki, get dəstəmaz al. Paltar topuqdan aşağı düşür. Namaz qılır. Sonra deyir ki, get dəstəmaz al. Thumma cəə fəqalə. İzhəb fətəvadda. Sonra yenə gəlir. E, yenə deyir ki, get dəstəmaz al. Ona kişi bir başqa bir kişi deyir ki, ya Rasulallah, sənə nə olub ki, ona dəstəmaz almağa əmr edirsən. İki dəfə, üç dəfə namaz qılır, deyir, get dəstəmaz al. Get dəstəmaz al. Təzdən gəlir, göndərir dəstəmaz almaq. Rasulullah sallallahu aleyhi deyir ki, İnnehu kənə yüsəlli və huvə musbilun izərə. O, namazda şalvarını topuqdan aşağı salaraq namaz qılırdı. Namazda olduğu halda paltarı topuqdan aşağı düşmüşdü. Və innəlləhə lə yəqbəlu salətə rəculun musbil. Allah subhanət hala şalvarı topuqdan aşağı düşən, paltarı topuqdan aşağı düşən kişinin namazını qəbul etməz. Namaz batildir. Əgər şalvar yaxud geyinilən paltar topuqdan aşağı düşürsə və təkəbbürü varsa, topuqdan aşağıdır namazda, namaz batildir. Bax ki, dünən namazın fəzilətini oxuduq, namazın üstünlüyünü oxuduq. Allah subhanət hala ilə bizim aramızda olan vasitə dedik. Və kim onu zay edərsə, namaz da onu Allah sənin zay etsin deyəcək. Və bu namazı topuqdan aşağı balağı uzatmaqla zay etməyin. Bu yalan danışmayan, əmin olan Muhammed s.ə.v-in sözləridir. Çünki o kişi namaz qılarkən şalvarını topuqdan aşağı uzatmışdı. Və Allah subhantala əgər şalvar, paltar topuqdan aşağı düşərsə, həmin insanın namazını qəbul etməz. Və təkəbbürü varsa, və deyir, insanlardan çoxları var ki, deyir, isbalın haram olduğu haqqında eşidirlər, bilirlər ki, haramdır, topuqdan aşağı uzanmaq. Bilirlər ki, cəhənnəm odu var. Onunla yanaşı onlar həmin işi edirlər, həmin haramı edirlər. Bu da insanın imanının zəifliyinə, Allah subhantalan vədinə imanın zəifliyidir. Haqq olaraq bilirsən ki, sən bu ayaqlar cəhənnəm odunda yanacaq. Ayaq yanırsa, sən ayağı kəsib orada yandırmayacaqlar. Sən özün də orada olarsan. İnsan təkəri getsin ora, Əyaq yanacaq. Bu vəddirsə əyaq yanacaq. Topuqdan aşağı düşübsə əyaqın yanacaq. Amma sən də cəhənnəmdə olarsan. Sonra isə deyir Ömər radiyallahu anhun xəstə olduğu zaman hansı ki namazda məcusi məcuslərin köpəyi onu bıçaqlayır, vurur onu xəncərlə, qarnı yarır. İçdiyi süd, içdiyi kimi qarnından tökülən Ömər radiyallahu anhun. Xəstə yatdığı halda Mədinə əhli gəlir onu ziyarətə, gəlirlər, dəyirlər onu. Və bir cavan oğlan girir Ömər radiyallahu anhın yanına və başlayır onu tərifləməyə. Ömər, sən beləsən, sən Muhammed s.ə.v-in sahabəsən, sən belə-belə döyüşlərdə olmusan, Rasul s.ə.v-də olmusan, İslam'a ilk gələnlərdə olmusan, Allah subhantala İslamı səninlə izzətləndirir, gücləndirir. Sən Muhammed s.ə.v-in ikinci xəlifəsən və belə-belə danışır, deyir, cənnətlə müjdənlərdən birisən. Sonra isə həmin cavan oğlan üzün sevirib gedəndə Ömər radiyallahu baxır ki, bunun paltarı topuqdan aşağı düşür. Bax günah. Onun Ömər radiyallahu tərifləməsi Ömər radiyallahu mani olmur ki, onu çağırıb onu nəsiyyətləsin. Onu damlasın. Bir insan kimsə kimsə tərifləyəndə onda olan səhvi demir, utanır onunla. Ki, bu dəqiqə bu mənə tərifləyib, ağızda olsun. Təriflənmiş adam yandaşın gözündə biraz mən deyərəm, sonra mənə bəyənməz. Mənə haqqında olan yaxşı fikirlər, sonra pis fikirləşər. Çox adam çəkinir demir. Amma Allahdan qorxan Ömər radiyallahu anhu. Onun üçün bunlar cənnətlə müjdələnmişlər. Onun üçün onların təqvası. İnsan insandır. O zaman da insan insan idi, bu zamanda. O zaman da insanların şəhvəti, istəkləri eyni idi bu zamanda. O zaman da əhdən, qandan, əldən, ayaqdan ibarət idilər bu zaman. Amma qəlblər həmin qəlb deyil. İman, təqva həmin təqvadır. Sən utanarsan, sən çəkinərsən haqqı deməkdir. Amma Ömər Rabbələn çəkinməz. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin məktəbindən çıxmış o tələbələr, o şagirdlər cənnətlə müjdələmişlər, çəkinməz. Deyir o cavanı qaytarın mənim yanıma. Çağırın gəlsin bura. Ömər Allahın indi o vaxt pasa tutmaq hal olmur, yoxsa indi pasalayardır. Qaytarın onu deyir. Ona deyir ki, irfa tövbət paltarını qaldır. Topuqdan aşağı düşübsə, qaldır. Bu sənin paltarının təmizliyi üçün yaxşıdır. Və sənin öz Rəbbinə qarşı təqvanı da çoxalır. Təqva günahlarla insan arasında olan bir sədd, bir çəpər, bir qalxan. Qaldı günah, paltarın təmiz qalır. Çünki nəcisli nəcisi insanın namaz qılması namazın batılıdır. Və düşür aşağı bilmirsən, şübhələrdən çəkinmək və qaçmaq lazımdır. Hamı bilir. Amma biz özümüz şübhənin içinə girmişik. Ayağımızın altına girəcək qədər paltarı uzatmışıq. İnsan ayaq yoluna girəndə bir addım, iki addım girdin, döndün, paltar ki, ayaqqabının altına dəyir. Bəlkə o yerə nədir düşmüşdü? Şübhəli. Sən özün harama atırsan. Onun üçün qaldır ki, haramlardan uzaq olasın. Və Allah subhanət alanın təqvasını qazanmaqda da daha gözəl bir yolla. Çünki bu Allahın əmridir. Cəhənnəm odundan uzaq olmaq. Paltarı topqudan aşağı salmaq böyük günahlardandır. Hansı ki, onun haqqında, onun ona veriləcək cəzalar haqqında çoxlu hədislər gəlmişdir. Və bəzi insanlar deyir var ki, onlar bu şeylərə eşidir, amma yenə də öz haramları, öz günahları üzərində davam edirlər. Və həmin insanlar öz rəflərindən utanmayan insanlardır həmin insanlar Allah subhanələrdən utanmayan insanlardır. Və onlar bu utanmamazlıqla, bu həyasızlıqla günahı aşkarda edənlərdir. Var günah gizlində olan. İnsan utanır, təkinə. Amma Allah subhanələ hər yerdə görür onsuz. Amma biri var günah insanların içərisində aşkarda olan. Biri var gizlində olan. Bunların da fərqi var. Və paltarı topuqdan aşağı salmaq, Allah subhanətələrdən utanmamaq və günahı insanların içərisində etmək. Hamı görür ki, sən günah edirsən. Topuqdan aşağı düşüb sən paltarın. Deyir ki, insanlara cəza, şiddət, qorxuz qorxuzucu olaraq bu hədis bəs edərdi, deyir. Ki, insan bu qədər dərs keçməyə əvəzinə bir dənə hədis bəs edərdi bizə ki, Allah subhanətələ qiyamət günü danışmayacaq o insanlar. Allah subhanət Allah qiyamət günü baxmayacaq o insana. Allah subhanət və teala aləmlərin Rəbbi, hər şeyin Rəbbi, ağası, patişahların patişahı qiyamət günü həmin insanı günahlardan təmizləməyəcək. Və Allahın cəzası və əzabı ağrıcı olacaq. Bu hədis kifayət edər iman etmiş müsəlmana ki, həmin günahdan səsinsən. Amma qəblər daşlaşıb. İnsanın insandan utanması, üstün gəlir. Mənə nə deyərlər? Barmaqla göstərərlər ki, balağı qısab. Bəs qiyamət günü sən fikirləşmirsən ki, Allah sənə nə deyəcək? İnsandan utanırsan, amma Allah daha layiqdir ki, Allahdan utanasan. Allah utanılmağa daha layiqdir. Günahı etməyəsən. İnsan evində atasından, anasından, qonşusundan, əqrabasından, cəmiyyətindən, millətindən utanır. Aləmlərin Rəbbi olan Allahdan utanmır. Günaha açıq-aşağıda eləyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, Kulli ümməti muafə illəl mücahirun. Bütün ümmətimin, bütün ümmətimin günahları bağışlanar. Bütün ümmətin bağışlanar günahları. Yalnız günahları aşkarda edəndən var. Günahı aşkarda edirsənsə, insanlar görürsə, o günah bağışlanmayacaq. Allah subhanət hala bağışlamayacaq. Həmə s.ə.v. ki, bütün ümmətimin günahları bağışlanacaq. Yalnız aşkarda edəndən başqa. Bu da açıq aşkarda eləməkdir. Günahı insanların içərisində eləməkdir. Və utanmazlıqdır. Rasul s.ə.v nə buyurur? Deyir ki, İzə ləm təstəhi fəsnə məşi. Əgər utanmırsansa, istədiyini et. Əgər Allahdan utanmırsansa, istədiyini et. Allahdan qorxmursansa, istədiyini et. Allah subhanət Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, Ə'məlu mə şi'tum istədiyinizi edin. Bu istədiyimizə haramlar da aiddir, günahlar da aiddir, işliklər da aiddir, savablardır. İstədiyinizi edin. Bu o deməkdir, ilə Allah s.ə. gedin günahları edin. Ayənin sonuna bulaq. اَعْمَلُ مَا شَئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bu şeyi unutmak nə? İstədiyinizi edin və bilin ki, Allah sizin nələr etdiyinizi görəndir. Bunu unutma gecənin zülmətində, dənizin dibində, dəryalarda olsun belə, Allah subhantala görəcək. Allah subhantala bilir. Gecənin zülmətində, qara qarışqanın, qara daşın üzərində gəzməyin Allah subhantala görür. Onun addımlarını eşidir. Hər şeyi görəndir, biləndir. İstədiyi elə. Elə bilmə ki, Allah subhantala bir anda olsa belə qafil qalır. Allah subhantala heç bir zaman qafil qalmır. Zalimların elədiyindən Allah qafil deyildir. Zalimlar ki, özləri özlərinə zülm edirlər. Günahlarla, asiliklərlə, Allah subhanətələ qarşı gəlməklərlə zülm insanın özünün özünə etdiyidir. Allah subhanətələ yaratdığı heç bir kəsə zülm etməz. Allah yaratdığına zülm etməz. Allah subhanətələ öz qullarına, ananın öz körpəsinə olan şəfqətindən və istəyindən də daha çox istəyir qullarına. Heç ana gördünüzmü ki, öz uşağın oda axıb tıp-tıp yandıra? Heç bir zaman olmaz. Allah subhantala da daha da rəhimlidir. Öz yaratdığı qulun Allah istəməz ki, oda atsın. Amma insanlar özləri özlərinə zülm edirlər. Niyə zülm edirlər? Çünki insanlar unudur ki, Allah subhantala görür. Allahın görən olmasını unudurlar. Yaxud iman zəif olur. Eləyirsən, deyirsən Allah bağışlayar. Bəlkə Allah subhanət hala sənə hə. imkan vermədi tövbə etməyə. Allahın qarşısına dikiləndə, əməllər açılanda, dəftərlər veriləndə, hansı əməllərlə, hansı təqva ilə, hansı imanla gedmək istəyən Allah subhanət halanın qarşısına? Zümrələr çağırılanda, qiyamət günü hər bir insan öz başçısı ilə çağırılacaq. Öz başçısı nədir? Tabi olduğu ilə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti seyilik çağırılanda, və təkəbbürlülər deyilib çağrılında. Hansı dəstəylə olmaq istəyirsən? Sbal, topuqdan aşağı geyinmək təkəbbürlüktür. Allaha qarşı gəlməkdir. Asilər, fasiqlər, günahkarlar, təkəbbürlülər gəlsin deyiləndə hansı dəstəylə getmək istəyirsən? Bax, seç. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi sevənlər, onun ardınca gedənlər, təkəbbürlü olmayanlar, Allah üçün öz boynunu əyənlər, gəlsin deyilənlə, seçkinə, iki dəstə olacaq. Fariqun fil cənnə və fariqun fil səhiyyə. Bir dəstə cənnətə, bir dəstə isə cəhənnəm oduna gedəcək. Başqa bir yol olmayacaq, iki yol. Və insan bu dünyada qərar verməz. Allah subhantala itaət edərək cənnətə, Allahın rəhməti ilə cənnətə getmək və yaxud da asiliklərlə, günahları utanmadan etməklə cəhənnəm oduna. Bu ayə buna aiddir. Əməlu məşiqun. Nə istəyirsiniz onu edin və bilin ki, bu şey yaddan çıxarmaq ki, Allah subhanət hala elədiyin hər bir şeyi görəndir. Sonra buyurur ki, əgər pislik, günah, asilik, fasiqlik insanın özünə aiddirsə, gizlindədirsə, o günahı eləyəndən başqasına zərər verməz. Kimsə günah edir, gizlində edir. O günahı O pisliyi yalnız özü daşıyır. Və bir də kim o pisliyi görsə ki, oynayır, o ona şərik olur. Bir insan iki nəfər oturub qeybət edir. Orada yalnız günahı daşıyan onlardır. Digər insanlar günah daşımır. Çünki görmürlər və bilmir. Bir insan zina eləyir. O günahı özü daşıyır və onu bilən daşıyır. Gizlində olan günah yalnız o günah eləyənə aiddir. Amma günah aşkarda olmazsa, onu görənə və inkar etməyən oldu. Və isbat, şalvarı, paltarı topuqdan aşağı geyinmək aşkarda olan günahlardandır. Düzdür? Aşkarda olur bu. Düz ilham aşkarda olan günahlardandır. Bu günaha görə də hər bir görüb inkar etməyən, deməyən, nəsiyyət etməyən insan günah daşıyır. Gizlində olsaydı yalnız onu edən günah daşıyar. Amma açıqda olduğu üçün Kim qurtaracaq onun günahından? Kim ki öz nəfsini qurtarmaq üçün ona nəsiyyət eləyəcək. Ki, qardaş, Allahdan qor, qaldır cinah. Topuqdan yuxarı qaldır, çünki cəhənnəm odu var. Yahudilərin həlak olmasından səbəb nə oldu? Bizdən əvvəlki ümmətlərin həlak olmasından səbəb nə oldu? Onlar günahı görər, susardılar. Bizim ümmət, onun üçün ən xeyirli ümmət oldu ki, yaxşılığa əmr edər və pislikdən çəkindirər. Kuntum xayra ümmətin uxurcəsindən. İnsanlar içərisindən çıxardılmış ən xeyirli ümmət oldunuz. Yaxşılığı əmr edərsiniz, pislikdən çəkindirərsiniz və Allaha iman edərsiniz. Əvvəlkilər eləmədilər bunu, həlak oldular. Hətta bax, əvvəlki ümmətlərdən həlak olanların içərisində bəzilər vardı. Salihlər iki sinifə bölünmüşdülər. Bəzilər dedilər ki, gedək, onlara nəsiyyət edək, deyək ki, günah etməsinlər. Digərlər dedilər ki, Allahın həlak edəcəyi bir qövmə niyə nəsiyyət edirsən? Allah onsuz da onları həlak edəcək. Bu birisi salihlər dedilər ki, bizim Allah yanında heç olmasa hüccətimiz olsun ki, mən saxdırdım. O şəxslər ki, o salihlər ki, salih insanlar idi onlar da. Deyirdilər ki, niyə görə Allahın həlak etdiklərinə nəşət edirsiniz? Onlar da həlak olan qövmlə birgə oldular. Çünki onlar çatdırmadılar, haqqı demədilər. Allahın haqqını bildilər, demədilər nəsiyyət eləmədilər. Dedilər ki, onsuz da ola həlaş olacaq, onsuz da günahın içindədirlər. İnsanların, deyir, səhlənkarlıqlarından biri odur ki, insanlar deyirlər ki, onsuz da bütün insanlar şalvarların, balaqların topuqdan aşağı salıblar. Onsuz desək belə qəbul etməyəcəklər. Bu səhlənkarlıqdır. Onsuz desəm də qəbul eləməyəcək. Niyə görə deyim, özümü pis edim? Demirəm, çünki desəm də məndən qəbul etməyəcək. Bu səhlənkarlıqdır. Çünki heç bir bizim şəriətdə elə bir qayda gəlməyib ki, qabul etmək dəvətin şərtindəndir. Bizə nədir? Əsas odur ki, sən çatdırasan. Onu qabul edib etməməyi dəvət etməyin şərtindən deyil. Başa düşüldü bu qayda? Kim başa düşmür? Kim qabul edəcək, etməyəcək, bu dəvətin şərti deyil. Hər bir şeyin şərti olur, düzdür? Namazın şərtidir ki, qibləyə yönələsən, dəstəmazda olasan, Bəs dəvətin şərtindən ki, kimsə qəbul eləsin. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onda gərək dəvəti tərk eləyərdi. Məkkə əhli qəbul etmədi. Tayfa getdi, qəbul etmədi. Neçə-neçə ümmətlər qəbul etmədi. Dəvəti tərk etdimi? Ölüncəyə qədər təvhidə, namaza, ibadətə hamısını dəvət etdi. Ölüncəyə qədər dəvət etdi. İstər qəbul eləsinlər, istər etməsinlər. Sonra vurur ki, ey Muhammed ümməti, heç bir müsəlmana yaraşmaz ki, haramı görüb də sakit olsun. Və görürsən, deyir, yəni burada namaz qılmayandan heç söhbət getmir. Namaz qılandan özündən söhbət gedir, müsəlmandan söhbət gedir. Görürsən, deyir, müsəlmanlar bazarlarda da görürsən, kitabxanalarda da görürsən, məscidlərdə də görürsən, cümələrdə də görürsən. Və onları deyir, yaxşılığa əmr eləsin. Çəkindir o günahdan və pislikdən çəkindir günah. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Lu'nellezine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem. Zalika bima asav ve kanu ya'tadun." İsrail övladlarından, Bəni İsraildən, Yahudilərdən küfr edənlər Davud və İsa ibn Məryəmin dilindən lənətləndilər. Bu da zalika bima asav. Bu da onların asi olduqları üçün, günah etdikləri üçün oldu. Və kənu ya'tadun və onlar hədlərin aşırdılar. Allah Subhanahu taalanın qoyduğu həddən keçirdilər, həddi aşırdılar. Lənətləndilər etdikləri günaha görə. Sonra deyir ki, ey Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ümməti, və bu müraciət ən böyük müraciət qardaşlar. Ey Muhammed ümməti buyurulur burada. Ey Muhammed ümməti. Vaxtla sən kimin adı ilə çağırılırsan? Əgər özü və Muhammed s.ə.v-in ümmətinə aid edirsənsə, bu nəsiyyət, bu sözlər, bu kitab, bu müraciətlər sənə aiddir. Buyurur ki, əgər deyir bir şəxs ki, isbal edərək şalvarını, paltarını topuqdan aşağı salaraq namaz qılırsa, onun namazının qabul olmasına qorxulursa, salatı, ə, e, namazı qabul olmaz deyilirsə, insan gərək bu günahdan təkinsin. Çünki Rasul s.ə.v-dən hədislər gəlmişdir. Allah paltarını topuqdan aşağı salan kişinin namazını qabul etməz. Çünki təkəbbürlük aləmlərin Rəbbi olan Allaha yanaşır. Allah subhantaladır təkəbbürlü olan. Sonra buyurur ki, ey Allahın qulları, paltarlarınıza, paltarlarınıza baxın və fikir verin ki, topuqdan aşağı düşməsin. Çünki topuqdan aşağı düşən paltar, paltarın ayağı cəhənnəm odunda yanacaqdır. Bu qorxutmadan sonra deyir, bir qorxutma varmı, olarmı? Bu çəkindirmədən sonra böyük bir çəkindirmə varmı? Və insanlardan çoxları bu haqqı bilir. Amma necə ki, deyilib, dillər vəsf edər. Yəni, insanın dili haramları vəsf edər. Deyər ki, bu haram. Qəlblər bunu etiraf edər. Deyər ki, düzdür, haqdır, Allahdandır. Amma əməllər müxalif olar. Dil deyir, vəsf edir, qəlb qabil edir, amma əməl, əməl müxalif olur. Allah subhanət halanın verdiyi nimətlərə, onun əmrlərinə tabi olmaqla şükr edin və onun haramlarından çəkinməklə şükr edin. Allah subhanət halanın həzlərini aşmağa cürət etməyin. Vallahi ki, Allah subhanət hala qiyamət günü edilən hər bir günahın intiqamını alacaq. Allahın vədidir. Allah subhanət hala deyirdiyi sözün tutacaq. İnsanlar qəbirlərindən çıxdığı an deyəcəklər, vay olsun bizlərə, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, Rəhmanın bütün məxluqata yaradılmış olanlara verdiyi vəddir. Qəbirlərdən çıxacaqlar. Və Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş. O gün insan öz peşmançılığından, insan dünyada peşma olanda əlin işləyər, bir barmağın işləyər. Amma o gün zalimlar bir yox, iki yox, beş yox, ki əlini ağzına salıb peşmançılıqdan çeynəyəcək. Çünki açıq aşkar qabaqlarında veriləcək günahlara görə əzabı görəcəklər. Çünki kitab qarşılarına qoyulacaq. Elə bir kitab olacaq ki, nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını hesablayıb yazıb. Günahlara görə veriləcək əzabları görəcəklər. Cəhənnəm odun qarşılarında görəcəklər. O şiddəti görəcəklər. Onun üçün Allah subhantalanın hədlərini aşmağa cürət etmək. İnsan sadəcə dünyada qoyulmuş bir qorğu aşanda qorxur, aşmır o qorğu. Çünki bilir ki, ona görə dünyada cəza var, cərmə. Bu həddi bilir, qorxur, çəkinir. Ola bilsin, bunu o həddi qoyan insan görər, görməz. Amma Allah subhanət hala ki, hər bir şeyi görür. Allah subhanət hala ki, səndən qafil deyil. Sən dünyadakı hədləri kimsə görər, kimsə görməz aşarsan. Amma Allahın hədlərini aşmağa cürət etmə.